Ուղարկե զամառը եւ արևնել է նույնիսկ շոքում։ Ծավի երկինքը հով է աղերսում։ Անձրևի կաթիլ։ Քամու խախ չկա։ Ծեփյուրել չկա։ Թմրած հոգնություն է։ Պարտականությունների շարան եւ լարված առորյա։ Լի ամեն ինչով։ Թրիչքներով, հիասթափությամբ, սպասումներով, իսկ այնտեղ կաշվե դռներից մեկի մի քանիսի շատերի ետևում ուր իրոք մարդիկ գիշերը ցերեկ դարձրած հանգիստը մոռացած իրենց աշխատանքին բիզնես գումարած աշխատում են եւ ստեղծում զայրույթ է հունցվում մուրացկանության ոգու դեմ արդարացված հասկանալի ըմբռնելի զայրույթ իսկ զայրույթն այդ պատեպատ է զարնվում փշրվում ու կրկին զայրույթ ծնում։ Ինչու։ Քանզի իրենց արժանապատիվ համարող մարդիկ կան, ովքեր ընդհանրապես աշխատել չեն սիրում, բայց կամենում են ամեն ինչ ունենալ։ Հարգանքներիս հավաստիքը տիկին լայնաբերեն ժպտալով Ազդեցիկ թիկնախ տղամարդը հանդիսավորապես բացվող դռնից առաջ մղեց իր պարարտ մարմինը, ասպետական դիմախաղով, ձայնին որքան հնարավոր է բարձրաշխարիկ երանք հաղորդելով։ Բախոց էի լսել ձեր տաղանդի մասին, ու այսօր պատիվ ունեմ անձամբ հաղորդակցվելու։ Եվ նա հեղինակավոր կերպով մատը վեր տնկեց։ Ձեզ նման տաղանդները ծնվում են հարյուրամյակը մեկ։ Պաշտոնյա տիկինը լարվեց։ Այստեղ ինչ որ բան այն չէր։ Այն, որ տիկին Մարիաննան բազմաթիվ արժանիքներ ուներ, կասկածի ենթակա չէր։ Իսկ այն հանգամանքը, որ այդ մասին հիացած բարձրաձայնում էր անծանոթ ինչ որ մեկը, կասկած էր հարուցում սրա ուզածը։ Գիտեք, հենց ձեզ նմաններն են հասարակության մոթի ու ջրի պես անհրաժեշտ։ Նույն ոճով շարունակեց անծանոթը։ Շինծու հիացական հայացքով չափելով կնոջը, ոդքից գլուխ։ Ձեզ նման արժանավորները որ շատ լինեին, Աստված իմ, ինչ է սրա ուզածը անծանոթին քաղաքավարությունից դրթված ուշադրության նշաններ ցույց տվող կինը ձանձրանում էր վերջնականապես, մտքում նեղ սրտելով. Ինչու է անհետեթություններով խլում իր թանկ ժամանակը։ Կասի վերջապես ինչու է եկել։ Դուք գեղեցիկ, դուք անկրկնելի։ Շնորհակալ եմ։ Կասկածամից զգուշավոր հայացքով կինը անժպիտ կերպով կասեցրեց իր գովերքույի կերադրական գովեստների շռայլման գործընթացը եւ տղամարդու պաթետիկ խոսքը օթում կախվեց։ Ինչ է ձեզ հարկավոր։ Սառը եւ կարճ կապեց կինը։ Խիստ հայացքը մեղելով անկոչ յուրի աչքերին։ Տղամարդը լրջացավ։ Հապաղեց մի պահ։ Կոկորտը մաքրեց երկարատև, կմկմաց։ Գիտեք, ասաց, ձեզ չէի դիմեի, եթե Ասում են դուք բարի հոգի ունեք։ Ասում են ընթառաջում եք բոլորին։ Դուստրս համալսարանի բանասիրականի առաջին կուրսում է սովորում։ Ուսման վարձը դժվարանում եմ տալ։ Միգուցե օգնեիք։ Պողոս Արմենին անցյալ տարի տասնապատիկն արեց։ Կարծեմ անցյալ տարի ձեր աղջիկն ուսանող չէր։ Հպանցիկ նկատեց իր սահմանների մեջ տեղավորվել փորձող կինը չառիթող Պողոսը տասնապատիկն արեց։ Վայ, քույրիկ ջան, անկեղծորեն զարմացավ անթերի հակուկապ ունեցող տղամարդը։ Արժանապատիվ կերպով կոստյումի երանգին համահունչ փողկապն ուղղելով։ Այս աշխարից ես, չէ՞։ Ես մեկ, խնդիրներս 1001։ Ազգովի լուծել է պետք, չէ՞։ Եվ նա ինքնագող ժպտաց իր վերջին հայտնության վրա։ Աղջիկս դպրոցն ավարտեց։ Ավարտականի հակուստ կապուստի խնդիր կար։ Մայրս մահացավ։ Թաղման փող էր պետք։ Կնոջս վիրահատեցին։ Գումար էր անհրաժեշտ։ Միգուցե ուղակի ձեզ աշխատանք առաջարկեի։ Եվ կինը քննող հայացքով ոչ պատահականորեն զննեց տղամարդու ողջ հակու կապը քանզի պատկերն ուղակի հակադրություն էր տղամարդու ներկայացրած սրտաճմլիկ վիճակի եւ իրականության նկատմամբ։ Այ օրինակ մուտքի մոտ հսկիչի տեղ կարող եմ առաջարկել։ Ինչ? Ես դռնապան անկեղծորեն վիրավորվեց տղամարդը։ Տիկին, ինձ չսազական առաջարկություն եք անում։ Ինձ փող է հարկավոր, փող։ Եվ նա վիրավորվածի պես քնվում ես։ Իմ առաջարկը ձեր խնդրանքից առավել արժանավայել չէ։ Տղամարդու վարկագծի վրա ասես պաղ ջուր լցրեց գործարար կինը։ Ահա թե որտեղ էր թաղված շան գլուխը։ Բանասիրականի ուսանողուհին անշուշտ փոխադրվեց երկրորդ կուրս։ Իսկ Մեծագույն ողջույններս ձեզ։ Հերախոսի մյուս ծայրում հնչող ձայնը շատ էր ազդեցիկ։ Եվ տիկին Մարիաննան ինքնաբերաբար զգաստացավ իր բասկաթոռի մեջ։ Իրեն արժանապատիվ ձևացնող տղամարդու ձայնը նման էր թերևս բարձրակարգ մրցանակներ տվող որևէ պաշտոնյայի հանդիսավոր ձայնի։ Ինչպե՞ս եք, լավ եք։ Հոգացությամբ լիձայնի տերը չէր շտապում բացահայտել իր զանգի նպատակը։ Մենք լսել ենք ձեր աշխատանքային հաջողությունների մասին։ Գովելի է, կեցեք։ Ներեցեք, լիքի բովանդակությունից զանգողի ինքնությունը վերջապես པարզել փորձեց Մարիաննան։ Գալիք հիմնադրամի նախագահի տեղակալն է։ Իր ձայնին առավել պաշտոնական երանգ հաղորդեց վերջինս։ Եվ մի պահ Մարիաննային թված, թե սпасվող խոսակցությունը խիստ պաշտոնական է լինելու։ Գիտեք, մենք լսել ենք ձեր ամձի մեծության մասին։ Մեզ որոշակի քանակությամբ փող է անհրաժեշտ, եւ դա նշեց փողի պատկառելի չափը 300.000 դրամ։ Գիտենք, որ կտակ։ Իր ասելիքը հստակեցրեց խոսակիցը եւ Մարիաննային թված, թե միջավայրն ուղակի ասպետ տղամարկանց քաղց ունի։ Լսեք ընկեր, Մարիաննայի ձայնը զսպված բարկություն էր պարունակում։ Հանգիստ թողեք ինձ, եւ նրա զայրույթն աստիճանաբար հիստերիայի էր վերածվում։ Մոռացեք իմ մասին արհավետ։ Եվ նա հերախոսը մի կողմ շփորտեց։ Ծայրույթից դողացող ձեռքերով քարտուղարուհու մատուցած փրկարար սուրճ նմպել փորձեց։ Բաժակը դողում էր, բրթովնուկից թուլացող սիրտը նույնպես։ Կներեք, որ հենց այնպես առանց զգուշացնելու ներս խուժեցի։ Հաջորդ այցելում միջին տարիքի մի տղամարդ հարյուրի մոտ գրքերի մի տրցակ ձերքին սիրալիր շպիտով առաջ մղվեց։ Տիկին Մարիաննա, ձեր բարեգործության կարիքն ենք զգում։ Տպագրած գրքերը սպառել է պետք։ Տվեք գրքերի արժեքը։ Գիտենք, դա մի մեծ բան չէ ձեզ համար։ Շտապում ենք, շուտ է հարկավոր։ Եվ այսպես օրը մի քանի